filmetoi damagas oculoin. Postelefonoi ne plu estas accessoragioi en la vivo de homoi. Ili ocupas centran locon en la ciutaga vivo. En Brasilo, en la iaro 2024, cent sesdec sep milionoi da enlogiantoi pli ol dec iaragiai havas personan aparaton tio estas nau el dec personoi. Cai plei grave, pli cae pli da homoi pasigas multain horoin cun la oculoi fixitai al gia ecrano. Shaine, tia superchargio superas la capablon de la homa corpo el teni la penadon cae plurai san problemoi un tempe mal tranquilligas medicinistoin. Colai doloroi, lacigio de la manoi, lumba doloro, cae mensai misfunccioi. Ce infanoi cae adolescantoi, la situatio estas a parte dangera. La afero alprenas aspecton de problemo de publica sano. Uno el la plei mal tranquilligae informoi pri la dangero de troa usado de telefonoi venis antau nelonge el hinduio, kie faculoi plenumis esploron pri la influo ie la san stato de la oculoi. Ili assertas che nelongai filmetoi, kiui lasta tempe farigis tre popularai en soziei retoi, estas pli damagiai al la oculoi ol legado de electronicae libroi cae ordinarei filmoi. Nelungae filmetoi pli forte chargias la oculoin, causas variadon en la diametro de la pupilo cae malpliigon en la oftetso de palpe brumado. Tio ci signifas clarain el montroin de ocul lazicio. Dum la studajo oni accompanis iunain homoin dum uno horo da continua usado de posttelefonoi. La sciencistoi crei sistemon per microcamerao por mesuri la quantum da palpebrumoi la tempon inter la palpebrumoi cae la diametron de la pupilo, sen ia malcomforto por la usado de la concerna telefono. Laulonge de la esploro, oni remarcis malpliigon de la quanto da palpebrumoi dum ciai usoi de la apparato. Tamen la variado de la diametro de la pupilo estis multe pli intensa ocase de spectado de mal longai filmoi, compare con legado ca spectado de longai videoi. Ocul lazigio, tecnice nomata en medicino astenopio, estas aro da symptomoi, quiui aperas quiam la oculoi estas submetatai al continua penado, aparte por rigardado de proximae obiectoi. La non tempe modae mal longae filmetoi en interreto consistas el rapidae cae constantae changioi en la lumo, contrasto cae figuroi. Citio postulas dauran adaptigion de la vid sistemo quio causas rapidan variadon en la diametro de la pupilo. Seque ocul lacigion. La consequenzoi de ocul lacigio povas esti efemerei, sed foie ancau long Se ocasas intensa doloro en la oculoi, troa sentemo contra lumo, mis vidado au cap doloro, tiam convenas consulti ocul Certe li recomendos moderetson en la rigardado de ecranoi.